ahlaka, preko njihovog morala, preko njihovog dosljednog slijeđenja Kur'ana i sunneta, čitava Indonezija i Malezija su primili islam. Znači, to je Kur'an i sunnet. To Allahova Đelešanova objava čini od ljudskih srca. Od ljudskih srca kada su iskrena i kada iskreno pozivaju u Allahu vjeru. Sjetimo se kako je Omrano govorio. Ne govorite pobjedit ćemo naše neprijatelje jer su oni gori od nas. Perzijanci su bili vatropoklonici i bili su gori od židova, ali im je Allah dao pobjedu nad židovima kada su se židovi, kada su židovi bacili za leđa te vrat. Allah, Allah objav. Dakle, to je put Islama kojim nas je naučio poslanik sallallahu sallam. Bez čvrstog vjerovanja i istinskog lijepog ahlaka islamskog ne možemo braćo i sestre ništa učiniti. Oni koji se predstavljaju kao nosioci ispravne akide danas, danas, ovo je sad taj najvažniji dio koji želimo naglasiti. A ponašaju se kao rulja, a ponašaju se kao drumski razbojnici, kao teroristi, koji smutnju siju i nered na zemlji, zastrašuju ljude, izazivaju sukobe. Oni mogu samo srušiti i ono malo što se sagradi. Oni mogu samo srušiti, oni nikako ne mogu, ne mogu biti graditelji. Takvi sami ne znaju i ne mogu racionalno da, da, da djeluju i da se ponašaju. Oni hodaju ko muhe bez glavi. Rasturili su svoje porodice. Pretežno ćete vidjeti da su kod takvih ljudi rasturene vlastite porodice i brakovi. Njihovi vlastiti životi su rastureni. Ne znaju kud hodaju, ne znaju koja, a, pozivaju se na islam. Njihov rušilački karakter. Njihov rušilački karakter. Oni onog e, jednog ahmaka koji je u Sarajevu pucao na, na, na američku ambasadu, koji se zove Melidija Jašarević, a poziva se na islam da je to uradio, jer njihov rušilački karakter je negacija Allahove vjere. I to je napad na temelje Islama i islamskog ahlaka. Oni napadaju na tuđe časti i živote i poigravaju se s onim što je Allah učinio svetim i što je, što je, što je učinio zabranjeno. Upravo zato, braću se što Islam vjera mira, pravde, sigurnosti, milosti i kultivisanje izgradnje života, a ne rušenja. Islam je zabranio i osudio sve rušilačke ideje. Sve ono što će, što će naštetiti ljudima, što će posijati fesad i smutnju u društvu, Islam je zabranio. Zato sada poslušajte, molim vas, kako su islamski učenjaci definisali terorizam. Postoje mnoge, mnoge definicije, ali vjerujte da nema kompletnije definicije od ove islamske, jer ona proističe iz Korana i Sunnata Rasulullah Akademija islamskog prava ovako je definisala terorizam. Terorizam je nezakonita upotreba nasilja od strane pojedinca, skupine ili države. Danas se često puta izbjegava ovaj državni terorizam, koji je često puta uzrok, uzrok ovih drugih terorizama. Ili države s ciljem ugrožavanja ljudskog života, razuma, i metka i časti, a uključuje sve oblike zastrašivanja i zlostavljanja, te prijetnji i nezakonitog ubistva i sve oblike drumskog razbojništva. Također to je svaki čin nasilja ili prijetnje kao dio provedbe pojedinačnog i kolektivnog zločinačkog poduhvata koji ima za cilj širenje straha među ljudima ili njihovo uznemiravanje te ugrožavanje njihovog života, slobode i sigurnosti ili nastaja na privatno i javno dobro ili ugrožavanje državnih i prirodnih resursa. Sve se to smatra nerijedom i smutnjom koji je svemogući Bog zabranio. Dakle, to je definicija terorizma po islamu. I islam posebno vodi računa o životima nemuslimana koji žive u muslimanskoj sredini, u većinskoj muslimanskoj sredini, a posebno u muslimanskoj državi. Dakle, zaštitio je te ljude islam, zaštitio je njihov život, njihovu čast, njihov imetak. Tako, uh, poslanik kaže, ko ubije nemuslimana koji je pod ugovorom o zaštiti muslimanske države, on neće osjetiti ni miris dženneta, a njegov miris se širi na udaljenosti 40 godina hoda. Ovaj hadis bližma Buhari. Dakle, ko ubije štićenika islamska... A u današnjem savremenom društvu viza, boravišna viza je dokaz da je neko zaštićen od strane vladara, muslimana, bez obzira čime ga i kako ti smatraš. Smatra ga ti ovakvim i onakvim. Ne pika se moje pojedinačno mišljenje. Postoje institucije, postoji država. I ako je ta država dala garanciju nekome, dala država, a ti onda dođeš pa pucaš na njega i ubiješ ga. Šta si drugo nego teroristi i drumski razbojnik? Boravišna viza koju posjeduje dokaz te, te, garancije. Takav čovjek, kaže poslane Selem, koji oskrnavi to njegovo pravo, koji napadne na njegov život, život kršćanina, židova, bez obzira kom bude, ako mu je ta država u kojoj su muslimani većina dala pravo, i garantirala sigurnost, ko napade na to neće osim miri džendeta. Kamo da ulju džendeta? a njegov se širi na 40 godina dan hoda. Da ne govorimo o tome da se time, tim činom, činom i takvim ponašanjem braćo i sestre nanosi neopisiva šteta plemenitoj instituciji džihada o kojoj smo mi govorili nekada. I da se muslimani distanciraju od, od, od džihada, koji, od, oni od muđahida koji se istinski bore, ne samo puškom, svojim perom, svojim jezikom, koji, šire istinu, pravdu, pravičnost, koji se bore za ljudska prava svoje zajednice i svih ljudi, odriču se istinski muđahida, a također koji se bore puškom protiv onih koji su napali na njihove države, na njihove živote, na njihove časti, na njihove časti, koji naši islamofobični mediji nazivaju militantima, ubicama i, i, tako dalje. Dakle, onda se muslimani odriču i takvih i kažu, evo vidite, svi su oni isti, svi su oni, svi su oni teroristi. Zatim, time se šalje loša slika, loša slika o islamovim muslimanima i mogućnost prenošenja islama i dave je, je, svedena na, na, minimum. Da u takvom postupku ima imalo hajra i dobra, mi bi našli jedan barem dokaz, barem jedan dokaz da je poslanik sallallahu veselem u takvim situacijama, a živio je i bio u mnogo težim situacijama nego mi, pribjegao takvom načinu ponašanja. To se neće naći u praksi Rasula sallallahu alaihi sallam. Zato kaže poslanik sallam, zagarantirano je poniženje i sramota onome ko su suprostali mojoj narodu. Zagarantirana je sramota i poniženje. Zar se nismo svjedočili u to? Zar takvi ljudi nisu poniženi? Zar takvi ljudi nisu osramoćeni pred licem cijeloga svijeta? Ali da su barem samo oni. I pogledajte što znači čast čovjekova u islamu. Kada je Usama ibn Zaid ubio onoga čovjeka, mušrika, koji je izgovorio šehadet prije smrti. I došao poslaniku sa Veselem i kaže mu šta je uradio. Poslanik sa Veselem kaže u sama, toliko se zacrvenju u licu i kaže mi, zar si ga ubio? A on rekao, la ilaha illallah. Pa hoće mu samo da objasni poslaniku, kaže, Allahov poslaniče ja sam ti, on se samo bojao, zar si ga ubio? A on rekao, la ilaha illallah Muhammadu Rasul. Zar si ga ubio? A on rekao, la ilaha illallah Muhammadu Rasul. Kaže u sama tako mi Allaha, poželio sam da nisam primio islam do tog trenutka. Da sam tada tek šehad izgovorio zbog straha od kazni Allahove na sudnjem danu za ovo djelo koje sam, koje sam počinio. Dakle, takve skupine, skupine ekstrema koji nisu shvatili djelo koji se ponašaju neuračunljivo, koji se ponašaju neuračunljivo i neadekvatno, hoće silom da uđu u džennet, a da svima drugima zanegiraju, da, da zanegiraju pravo na to. Oni svi u smutnju i nered, Dakle, i oni svojim ponašanjem ruše dvije za nas najvažnije stvari, braćo i sestre. Ili tri možemo kazati. Prvo, islamsko bratstvo. Islamski saf. Odnosno, islamsku zajednicu. Islamsku zajednicu kao da neka, možda, je, možda je ovo krupno što sada kazati, ali je to istina, nažalost, istina. Jedina institucija Jedina institucija u našoj državi koja čvrsto stoji na braniku naše vjere, naše časti i naše države. I takvi pojedinci hoće da je sruši. I zatim hoće da sruši našu državu. Ja bi spomenuo sljedeće. Kad, su ove skupine u pitanju, rušitelji vjere i države, možda su najbolje, najbolje, su, najbolje njih prezentira i predstavlja, ja ću javno to spomenuti, Dakle, mi u ovoj situaciji moramo biti mudri, pametni, ali otvoreni, objektivni i realni. Ne smijemo stvari stavljati pod tepih, ne smijemo stvari zatrpavati i skrivati, jer će nas to koštati kad tad. Jedna od, od, od, od jedan od najjasnijih dokaza te smutnje njihove jeste stranica put vjernika. Mi smo u našem časopisu sav često puta upozoravali muslimane, bošnjake na ovu stranicu. Zatim raz, razni samozvani šejhovi poput onog šej, nekakvog šejha zlaje i njemu sličnih ublehara koji, koji, koji, preko interneta, preko interneta pokušavaju nešto ljudima da kažu, da vaze, da vazi, a nemaju nikakve veze sa životom. Nikakve veze sa životom, nikakve veze, nikakve veze sa istinom. Njihova pojava se može vezivati za pojavu masovnog korištenja interneta. Dok se to nije počelo koristiti,